is die pa van Elosa, en Elosa was die pa van Asel. Asel het ses seens gehad. Hier is hulle name, Azrikam, Bokeri, Ismol, Searia, Obadja en Ganan.